Wier mi do paple, ciągnij z druta Rób co ci godą, bo dostaniesz z buta Błonie mi z pachy i nic nie mów Bo i tak zaro, wylidę z mój rów Ty zdziro dziwko kurwo pito Ladasz mi co ulczni to Sugo ci dziwko pito i chuj Era bo cię jedna Wymna moja żyć i pysk ci biedna Teraz jestem w lekę, ściągaj nawet buty Bo za chwila będzie zarła moje nuty Ty zdziro dziko kurwo pito Ladasz mi to uliczki to suko dziko pito Pito i chuj Teraz jest teraz, weź z mi siora Jest teraz, wylidzę z mi syry z jeszcze rozlegniesz na podłodze Bilizę zmiszy w palców w nodze Ty dziro dziwko chuj bo pito Ladasz mi to ulzim to Suko ci po dziwko pito i chuj Teraz będzie widać inoś sochu błysk Wyleja ci się prosto na pysk nie lubię takie jak ty, kurwy ladacznice Przylepia ci na gęba z nosa kozice Ty zdziro dziwko kurwo, ty to ladasz mi to uliczny to krucho cię podziwko kurwo I chuj I chuj